Dwi wedi cael llond bol o gwaith y snos 'ma, felly dwi'n bwyta pizza i swper. Mae'n gormod o gwaith gyda fi a does dim digon o amser gyda fi. A naw, dydy fy nghyfrifiadur ddim yn gweithio o gwbl. Mae'n wedi torri. Dydy e ddim yn hoffi Facebook, dwi'n meddwl. Yn sfawus cyfrifiadur yn dwi, ond yn y tŷ mae hen cyfrifiadur gyda fi. Hen a twp. Dwi wedi blino o gwaith dros y pen penwythnos. Dwi eisiau mynd rhywle neu wneud rhywbeth. Efallai bydde i'n mynd am dro. Heno, es i gyfafod am Castell Aston Prinas. Roedd e'n ddiddorol iawn. Mae nhw'n mynd i adeiladau canolfen ymwelwyr newydd yn y capel yn y castell welais i am y lluniau o gynolfen newydd. Mae'n edrych nais iawn. Mae'n mynd i wneud o... Na. Dwi ddim yn gwybod y gau i glas neu copper. Ond mae'n <laughs> mae mynd i adeiladu o glas a copper. Mae'n neis iawn.